Par paziņojumiem. Sāksim ar tiem īpašajiem, kas nav regulāri katru nedēļu. Viens no tādiem jau būs 1. marta nedēļā, 5. martā būs pielūgsmes vakars no 6 līdz 8 vakarā mazajā zālītē. 14. Ehm, līdz 16. februāris Rīgā būs konference ar nosaukumu Atmoda pārvērtības. Vairāk informācijas ir pie eh, ziņojuma dēļ, jūs katrs varat pieiet un izlasīt. Un no 21. līdz 23. februārim būs pasākums ar nosaukumu Vislielākā dāvana, kas būs saistībā ar bērniem un bērnu dāvaniņām. To vada māsa Dina, un viņa arī, ja jums ir kaut kāda interese par to vairāk, jūs varētu pie viņas painteresēties. Un viena no lietām, kas būtu vajadzīga tajos datumos, ir nepieciešams izguldīt kādus jauniešus, kas būs atbraukuši, vienkārši ir vajadzīgs mājvietas. Vienalga, jūs varat vienu uzņemt divus vai desmit, jūs varat pieteikties, kad jums ir naktsmāja, jūs varat pieteikties vai nu pie Gata, vai pie Matīsa, vai pie Mārča. Un mums ir arī regulārie pasākumi, kas mums notiek katru nedēļu, un mēs parasti pirmdienās iesākam pulkstens pus septiņos ar lūkšanām vīri, uh, Šeit pat laukā, ja mēs esam vairāk kā ietilpst vienā mašīnā, tad mēs parasti nākam augšā. Pārsvarā mēs esam tik, ka mēs ietilpstam vienā mašīnā. Tā kā, ja kāds vēl ir vēlās pievienoties, mums ir ļoti daudz brīvas vietas. Tā kā pulkstens pus septiņos no rīta šeit laukā otrā pusītē. Un sešos vakarā ir uh, lūkšanas sievām, sievietēm, meitenēm, jebkuras, kas ir daļā dzimuma pārstāvis tiekās pulkstens sešos, Liepājas ielā astoņi. Un uh, katru svētdienu pulkstens desmitos augšā svētdienas, ko zālītē ir arī lūkšanas pirms dievkalpojuma, tā kā katrs viens, kurš ir, jā, varbūt agrāk piecēlējis vai vēlās īpaši nāk, tas var droši mēs varam pulcēties tur un lūgt par dievkalpojumu un pirms dievkalpojumu. Tas ir īsumā viss par paziņojumiem. Šodien slavēšanā vadīs Matīs. Matīs īstenībā šodien visu darīs. Matīs gan slavēs, gan runās, tā kā, jā. Un eh, pirms mēs sākam, es lasīju kādu interesantu stāstiņu vai citātu. Bija kāds gadījums, kad kāds no eh, cilvēkiem pēc dievkalpojuma piegāja pie mācītāja, un viņš sacīja mācītājiem – Saprot, mācītāji, man ir tik grūti, man katru svētdienu uz dievkalpēm ir jānāk desmit kilometri. Tas mācītājs tās viņu paskatījās, viņš saka, bet padomā, kas tā ir par lielisku iespēju. Tu katru svētdienu desmit kilometrus var teikt svētrunu kādam. Tu vari jebkuram, kur tu sastop ceļā, pasludināt evaņģēliju. Un uz to mēs esam katrs aicināts. Jo no mums prasīs to atbildību par katru cilvēku, kuram mēs neesam pastāstījuši to, ko mēs esam piedzīvojuši. Tas nav noslēpums, ko mēs turam savā sirdī, vai tas nav valsts noslēpums, vai mūsu draudzes noslēpums. Tas ir, tā ir dāvana, ar kuru mēs varam dalīties ar jebkuru cilvēku. Tas ir tas, ar ko mums ir jādalās. Ja mums nav nekā cita, tad tas ir tiešām tas, ko mēs varam dalīties. Slavēsim un pielūksim. Dievs mani izglābis ir, un grēks man nomazgāts sen, ticu es, ticu es. Mans kauts ir aizslaucīts prom, Viņa vārdā ziedināts es, ticu es, ticu es. Ziediet viņam slāvu, o, oh, oh, jo nāvi Dievs uzvarējis, glābējs mans ir dzīvs, glābējs mans ir dzīvs, glābējs mans Labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs. Tu nastu paņem, es esmu brīvs. Uz visu atnes šīs dejoju, lai tevi redzētu. Glābēs mans ir dzīvs, glābēs mans ir dzīvs, glābēs mans ir dzīvs, glābēs mans ir dzīvs, glābēs mans ir dzīvs glābējs mans ir dzīvs, glābējs mans ir dzīvs, glābējs mans ir dzīvs, viņš ir dzīvs. Halleluja, Dievs, slautā, kungs, Jēzus. Svētums, svētums, pēc tā es ilgojos, svētums man vajadzīgs. Svētumu, svētumu tu manī vēlies saskatīt. Svētums, svētums, pēc tā es ilgojos, svētums man vajadzīgs. Svētumu, svētumu tu manī vēlies saskatīt. Ņem manu sirdi un veido to, ņem manu prātu un pārveido, ņem manu gribu un saskaņo ar savu, ar savu mans kungs. Ņem manu sirdi un veido to, ņem manu prātu un pārveido, ņem manu gribu tirgu un saskaņo ar savu, ar savu mans kungs. Ar savu, ar savu mans kungs. Ticība, ticība, ticība, pēc tās ilgojos, ticība man vajadzīga. Ticību, ticību, tu manī vēlies saskatīt. Ticību, Ticība, ticība, visās es ilgojos, ticība man vajadzīga. Ticību, ticību, manī vēlies saskatīt. Ņem manu sirdī un veido to, ņem manu grib. Un pārveido, ņem manu grib saskaņo ar savu, ar savu maskums. Manu sirdi un veido to ņem manu prātu un pārveido ņem manu grību un saskaņo ar savu, ar savu maskums. Taisnība. Taisnība. Taisnība Taisnībā pēc tās es ilgojos, taisnībā man vajadzīgā. Taisnību, taisnību tu manī vēlies saskatīt. Taisnību. Taisnībā, taisnībā pēc tās es ilgojos, taisnībā man vajadzīgā. Taisnību, taisnību tu manī vēlies saskatīt. Ņem manu sirdi un veido to, ņem manu prātu un pārveido, ņem manu gribu un saskaņo ar savu, ar savu mans kungs. Ņem manu sirdi un veido to ņem manu prātu un pārveido ņem manu grību un saskaņo ar savu, ar savu mans kungs. Ar savu, ar savu mans kungs. Ar savu, ar savu mans kungs. Slavu Tev, Dievs, slavu Tev, Jēzus. To kungu slavējiet, jo viņš ir tas, kam pieder gods. To kungu slavējiet, jo viņš ir tas, kam pieder gods. To kungu slavējiet, jo viņš viņš ir tas, kam pieder gods. To kungu slavējiet, jo viņš ir tas, kam pieder gods. Ozana, tu mana stiprā klīns, tu esi Dievs, kas dāvājis man pestīšanu. Ozana, tu mana stiprāk līdz, tu esi Dievs, kas dāvājis man pestīšanu. To kungu slavējiet, jo viņš ir tas, kam piedār gods. To kungu slavējiet, jo viņš ir tas, kam piedārgos. Ozana, tu mana stiprā klīns, tu esi Dievs, kas dāvājis man pestīšanu. Ozana, tu mana stiprā klīns, tu esi Dievs, kas dāvājis man pestīšanu. Hozāna, tu mana stiprā klīns, tu esi Dievs, kas dāvājis man pestīšanu. Hozāna, tu mana stiprā klīns, tu esi Dievs, kas dāvājis man pestīšanu. Hozāna, Tu mana stiprāklīs, Tu esi Dievs, kas dāvājis man pestīšanu. Ozana, Tu mana stiprāklīs, Tu esi Dievs, kas dāvājis man pestīšanu. Tavas acis manī redz, Tavas acis manī redz, kur vienēju tās mani pavādā. Tavas acis manī redz, Tavas acis, Tavas acis manī redz, tavas acis mani rās, kur vienēju tas mani pavādā. Tavas acis mani rās. Tava roka mani ved. Tava roka mani ved. Tava roka ka mani vēd, cauri grūtībām tā mani nes. Tava roka mani vēd. Tava balss, tava balss mani sauc. Tava balss mani sauc. Sako Tev, tā mani aicina, Tavā balss mani sauc. Tavas asins, Tavas asins mani glāb, Tavas asins mani glāb, Tās par mani krustā izlietās tavs asins mani glāb. Tavs sirds, tavs sirds mani mīl. Tavs sirds mani mīl. Tā par mani visu atdevā. Tavs sirds mani mīl. Tavs sirds, tava sirds mani mīl. Tava sirds mani mīl, tā par mani visu atdeva. Tava sirds mani mīl. Paldies Tev, Dievs! slāpējies. Slavu Tev, Tēvs. Tiešām paldies Tev par Tavām asinīm. Ka vēl joprojām šodien Tavs asins ir spēcīgs dod mums spēku, lai mūs mazgā tīrus. Paldies Tev, Svētais Dievs. Jums ir Bībeles līdzi, gribētu, ka jūs varat atvērt Mateja evaņģēlī 11. nodaļu. Divdesmit astotais līdz trīsdesmitais pāns. Tur rakstīts tā. Nāciet šurp pie manis, visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēmprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Es gribētu lūgt šo vārdu. Dibas tēvs, paldies Tev! Paldies Tev, kungs, par Tavu vārdu. Paldies, kad ir rakstīts, ka vārds tapa miesa. Iesākumā bija vārds, un vārds tapa miesa māja mūsu vidū. Un ka tas ir tujējies. Un ka tu esi teicis, ka tu esi patiesība un dzīvība. Ceļš un dzīvības maize, un ka tu esi mūsu visu ilgu mērķis, Dievs, un piepildījums. Svētais Dievs, paldies Dievs, ka Tu esi teicis, ka ja mēs paliksim Tavos vārdos, mēs atzīsim patiesību, un patiesība mūs darīs brīvs. Šodien es lūdzu, lai vēl viens solis būtu tuvāk šai brīvībai katram vienam no mums. Lai mēs varētu arvien vairāk atzīt Tavu patiesību, dzīvais Dievs, un, un tas ir Tavs vārds, Tavs vārds, <laughs> tavs vārds ir patiesība. Tiešām Dievs svētī šo dievkalpojumu, svētī katru, kas klausās un kas klausīsies arī pēc tam internetā un arī Svētī, kas runā, Dievs, un mēs visi Tev noliekam Tavās rokās un lūdzam Tavu svētību šam Dievkalpojumam, Dievs. Paldies Tev, kungs, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Šo rakstvietu es izlasīju šonedēļ, nedēļas sākumā. Bet šī rakstvieta jau kaut kādu ilgāku laiku tāpatās manā galvā viņi ir, un ļoti bieži es viņu pie sevis atgādinu. Bet šonedēļ, kad es izlasīju Es izlasīju, es nekad nebiju tik, iz, tik spilgti redzējis tos vārdus no šīs rakstvietas, kas bija tad, tad šajā pašā nodaļā 29. pantā. Ņemiet uz sevis manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēmprātīgs un no sirds pazemīgs. Un tie nākošie vārdi, tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Es viņu lasīju angļu valodā šo, šo pantu, un tur tas vārds atvieglojums tavām dvēselēm, jo varbūt tas mums, val, mūsu valodā atvieglojums ir tāds, tas ir kaut kas, tu nu, paņem tā kā kaut ko nost un būt vieglāk. Bet atvieglojums angļu valodā šajā, šajā pantā, atvieglojums ir, tas vārds ir atdusa savām dvēselēm, jeb miers savām dvēselēm miers dvēselēm. Tad, tad pilnīgs miers tavā dvēselē. Nu, kas ir dvēsele? Tavs iekšējais cilvēks. Tad pašā tavā, dziļi tavā sirdī iegūt mieru. Kurš to vēlās? Un interesanti, es nekad nebiju redzējis tik spilgti to, tos vārdus, tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Tu attaisi vaļā, Filip, ja? Nevis ciet. Tās ir lūks. Tas ir, lai jums muguras nesapūš. Atvieglojums savām dvēselēm, tas ir miers dziļi tavā sirdī. Mieru iegūt. Unikāli, ka šis miers ir kaut kas, ka visa pasaule pēc tā ilgojās un meklē. Unikāli, ka šis miers nav nopērkams pa naudu. Ja šis miers būtu nopērkams pa naudu, tad kāpēc tieši bagāti cilvēki ir tieši vis, ka viņa dzīves stāstu palas, viņi, ja vien brīdi ir viss kārtībā, tad pienāk laiks, kad viņi ir ļoti, viņa dzīves beidzās traģiski. Jo šķiet pie tādām naudām, pie tādiem, pie tādiem vieglas dzīves, viss, kas ir, tev viss vienkārši ir, un tev nav miers, bet šeit Jēzus saka, tad jūs atradīsiet mieru savām dvēselēm, atvieglojumu savām dvēselēm. Es to izlasīju mieru savām desam, es reiz, ej, jālas vēlreiz šis. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, un es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēmprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Ja mēs lasām šo nodaļu iepriekš, 27. pantu, visas lietas man ir mana tēva nodotas, un neviens nepazīst dēlu kā vien tēvs, un neviens nepazīst tēvu kā vien dēls, un kam dēls to grib darīt zinām. Un tad ir pēkšņi šis, šis aicinājums. Šis aicinājums, nāciet šur pie manis. Tas ir tā, ja es kaut ko māca stāsta, un tad viņš, ok, es vienkārši teikšu to pašu svarīgāko. Nāciet šur pie manis. Un es gribētu šo pantu nāciet šurp pie manis, iziet pa daļām cauri jums. Un pirmā daļa ir nāciet šurp pie manis. Ja tev ir bībeli vēlreiz atver, mēs atgriezīsimies šeit, ieliec kādu lapiņu vai ko, bet uh, Jesais 55. nodaļa. Jesais 55, pirmais līdz trešais pāns. Nāciet šur pie manis. Uh,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 Es jums celšu mūžīgu derību, tas ir Dāvidam dotais manas žēlstības apsolījums. Četras reizes šajos trijos pantos vārds ir nāciet. Ja, ja kādreiz kāds atkārtojās, tad viņš grib, lai tas tiek saprasts. Vecāks saka bērnam, nedari tā. Bērns turpina darīt. Nedari tā. Bērns turpina darīt. Nedari tā. Atkārtojās. Dievs šeit atkārtojās, un to Dievs saka, nāciet visi pie manis. Visi, kas esat izslāpuši, nāciet pie ūdens, un kam nav naudas, nāciet pēciet. Esat dzirdējuši tādu teicienu, kad Dievs grib, lai visi Nu, tas ir Bībelē rakstīts, bet Dievs grib, lai visi atgriežās. Un Dievs aicina visus pie sevis. Un ja viņš aicina visus pie sevis, šajā Mata evaņģēlē, kur mēs bijām apakaļ, viņš izsver nāciet šurp pie manis visi. Un tad ir komandas mums latvieši, mums latviešu bībelē, visi, kas esat bēdīgi, grūtsirdīgi. Šobrīd es lasu, nācat šur pie manis, bet nākušo daļu visi, kas esat bēdīgi, grūtsirdīgi. Dievs iespējams aicina visus. Dievs ir teicis, viņš nāk, jā, viņš, viņš nāk, viņš nāca pirmkārtām pie savējiem, Jāņa evaņģēlijā rakstīts. Savējie viņi neatzina, atstuma, viņš pēc tam, bet tie, kas viņu pieņēma, viņš deva vāru kļūt par Dievu bērniem. Un šeit arī nāciet visi. Ziniet, Dievu atrod – tikai tie, kur ir izslāpuši un izsalkuši. Bet šajās trejā, nu, pie, iesaist 55, 1 līdz 6 pantam, Dievs uzrunā divas kategorijas. Viens tos, viens ir vien tāja, kas ir izslāpusi, kas ir izsalkuši, bet kam nav naudas. Un otra grupa ir, kam ir naudas un ir pērk un viss viņam ir, bet vienalga. Nedod viņam šī maize, viņam dzīvību nedod. Bet šis aicinājums nāciet pie manis. Nāciet šur pie manis. Ja es saku, es esmu dzīvības ūdens. Un šeit uzreiz visi izslāpušie nāciet pie ūdens. Un interesanti, kam nav naudas, nāciet pēciet un ēdiet. Nāciet pēciet maizi, dzīvi, ja es saku, es esmu dzīvības maize, kas nāk no debesīm. Nāciet pēciet maizi bez maksas, par velti arī vīnu un pienu. Tāds absurds aicinājums no Dieva puses. Nāciet bez maksas pēciet. Es izlasīšu jums atklāsmes grāmatu 5. nodaļu, 9. pāns. Jāņa atklāsums grāmatā, pēdējā grāmata Bībelē, 5. nodaļa, 9. pāns. Esat dzirdējuši tādu teicienu, šajā pasaulē nekas nav bez maksas. Un tad kādreiz draudzē mēs sakam, šajā pasaulē nekas nav bez maksas izņemot pestīšanu. Viņa tev ir bez maksas, bet viņai bija liela cena pestīšanai bija ļoti liela cena. Šeit jā, Jāņa atklāsmes grāmatā 5. nodaļā 9. pantā rakstīts, tu esi cienīgs tiem grāmatu atvērtā zīmoks, jo tu tapi nokauts un esi atpircis Dievam ar savām asinīm. Interesanti, kāpēc tad Dievs prasa, nāciet, iesaiz grāmatā, nāciet, pērciet bez maksas. Tāpēc, ka cena tai, tam piepildījumam tavam cena tam tavai pestīšanai liela. Tāpēc Dievs saka, viņš nedod tā, šis tas viss mētājās nāc un ņem, cik tu gribi. Viņš saka, nāc un pēc. Tas nozīmē, tu ienāc, apskaties uz cenu, tu skaties, o, oh, man taču tādas naudas nav. Dievs saka, jā, tāda ir tā cena, bet es esmu samaksājis. Mums darbā tāda, tāda situācija ļoti bieži ir – kad nu, es nama apsaimniekošanā strādāju un ir tāda mājas kā sociālās mājas. Nu, pagastos, katrā pagastā ir viena sociāla māja un, un tajā sociālā mājā status, tai mājai sociālais status un viņiem tarifs ir 5 santīmi kvadrātmetrā. Tas ir viss, ko tas cilvēks maksā, kas tur dzīvo. Un absurds ir tas, ka tieši viņi vēl pat to nemaksā. Tā ir cena, ko viņi maksā. Un mēs atkal esam kā apsaimniekotāji, un mums tas īpašums ir pašvaldība uzticējis viņu apsaimniekot un uzturēt, bet mēs paskatāmies, piemēram, tur, nu, ir jāiegūt līdzekļi, un viņi ir diezgan lieli, un mēs skatāmies uz tām naudiņām, kas ienāk, un tie cilvēki nāk, kas tur dzīvo, arī nāk un prasa nomainiet man grīdas durvis, logus, izdariet šito, izdariet šito, izdariet šito. Ups! Paldies! <laughs> Atvainojos! Un, un, un, bet tā cena, ja tas cilvēks maksā to mazo cenu, cena ir liela tām lietām pārējām, lai to varētu sataisīt. Un, kad mēs viņam skaidrojam, viņš saka, nu es taču jums maksāju to naudu. Mēs sakam, tu maksā mums divus eiro mēnesī. Un ja mēs saliktos no jums desmitos 2 eiro, tie būtu 20 eiro. No 20 eiro es jau iedošu 20 eiro un tad izdaru tu to, ko tu man prasi. Kā tu man drīkst tā prasīt? Kā tu uzdrīksties tā par naudu? Kā tu tā man drīkst teikt? Redziet, cena ir liela un vienmēr kāds par to maksā. Un tā kārtība ir tāda, ka to starpību sēdz pašvaldība. Un starpība ir 15 centi. Viņš, viņš maksā, tad, tad viņš maksā, nē, viņš maksā 7 centus kvadrātmetrā. Nu, es tagad izstāstu tas, kā viņš maksā. Un pašvaldība maksā 13 centus kvadrātmetrā. Jo kopējā cena, lai to māju uzturētu, lai to visu izdarītu, ir 20 centi kvadrātmetrā. Arī uh, strādājot ar jauniešiem, viena lieta es sapratu arī, ka Piemēram, mēs dažreiz braucam uz kādu pasākumu. Man vienmēr gribējās sirdī nu tā, ka ja, ja finanses ir vienīgais iemesls, kāpēc tu, piemēram, nevar aizbraukt uz to konferenci, vai ka mēs nevar aizbraukt uz to nometni, es vienmēr teicu, nu, lai arī, arī mācītājs Sems, ka mums bija, viņš arī vienmēr teica, finanses, lai nav tas galvenais, un draudzē mums pamatā arī tāda, vēr, nu, tāda lieta, ka finanses, lai nav tas galvenais. Un tad dažreiz es esmu ievērājis, ka mēs arī īpaši kā cilvēki, mēs, ā, nu, ja finanses nav tavs galvenais šķēsls, un es tad, tad varu braukt, nu, viņš iestāvērās un viņš brauc. Bet Tas, ka tu nesamaksā, nenozīmē, ka tam nav izdevumi. Saprotat? Tie izdevumi ir lieli, un kāds par to maksā vienmēr. Un tāpat ir ar pestīšanu. Ka mums liekas, ka tas viss mums ir pa brīvu, tas viss mums ir nācis pa brīvu, mēs to nopelnīt nevar. Bībelē Efeziešiem grāmatā teiks, tas nav no mūsu nopelnē. Mēs to nopelnīt nevaram. Mēs ne, nav summa, nav nauda, ko mēs varam maksāt, lai to samaksātu, lai to nopelnītu bet cena ir visam ļoti augsta un ļoti liela. Un Jēzus par to ir samaksājis. Kā tev jājūtās tādos brīžos? Ne jau žēl, ne jau skumīgi, bet pateicība. Dievs, es domāju, mūsos jāceļ tā pateicība. Dievs, paldies Tev. Vai, ja kāds par tevīm samaksā pateicību, lai ceļās. Ja tev tas tajā brīdī varbūt ir bijis pa brīvu, tad kādam tas vienmēr maksāja. Un tā arī ir, ka šajā pasaulē nekas nav par velti. Arī pestīšana nav par velti. Tev viņš dod Dievs par brīvu, bet viņš nāk un tev aicina uz tirgu. Viņš ir nāc vispirms, paskaties uz cenu, zinot to, ka tev nav naudas, nāc un es tev došu. Nācat bez maksas, pērciet. Tas ir nāciet bez savas naudas, bez tā, ka jums nekā nav, bet nāciet. Tātad šis aicinājums pirmkārtām nāciet pie, šur pie manis, šis aicinājums pirmkārtām ir visiem. Arī šis aicinājums aizskar arī tos, kam nav nekā. Kam nav nekā, ko pretīdot. dot. Jā, Dievs, bet man jau nav, man nav šis un man nav tas. Dievs saka, vienalga tev nāc. Tev varbūt ir bankrots. Emocionāli bankrots, garīgi bankrots, fiziski. Bet Dievs saka, tev nāc pie manis, lai tas tev neatur nākšana pie manis. Tad, tad tava nabadzība, lai kāda viņa arī būtu, kādā sfērā tev trūkst, lai šis trūkums neatur tevi no nākšanas pie Dieva. Jo redz, tev nebūs attaisnojuma beigās, nav attaisnojuma mums nevienam kādreiz Dievam teikt, man nav. Vai tāpēc, ka Dievs tev dod šodien aicinājumu nāc pie manis. Tad pirmo lietu, ko Dievs aizskara šo nāciet manis, ko es gribu, lai es uzsver. Pirmā lieta ir tavs spēja kaut kādā veidā atmaksāt vai kaut kādu vērtību, ko tu varētu dot pretī. Tas nav tas, ka, ko Dievs, kad saka nāciet, ko viņš skatās. Viņš neskatās uz to. Bet viņš, kad aicina tev, viņš saka, nāc, bet viena lieta es gribu, lai tu saproti, tam ir cena. Tad iztālojas, ja kāds tev, piemēram, pienāk, iztālojas Raivi, es uzdošu tev jautājumu. Tev viens cilvēks pienāk un iedod mašīnu uzdāvinu. Uzdāvinu mašīnu. Un, piemēram, nu viņi izskatās, piemēram, nu, wow, nu laba mašīna. Un tu tā pēc sevis spried, nu, cik viņam viņi varētu maksāt? Tu pēc tam kaut kā vakarā ieeji sludinājumā vai kā, un tas pats cilvēks ir kādu laiku apakaļ pārdevs to mašīnu. Un tā mašīna izrādās ir 20 tūkstoši eiro vērtība. Tu būsi viņam pateicis paldies, paldies, bet tev negribēsies pēc tam, kad uzzināsies cenu, vēlreiz pazinīt tam cilvēkam, aiziet pie viņu pateikt. <laughs> Viņš krat galvu. Tā te. Tāpēc, kad, redziet, ja Dievs parāda tev to cenu, novērtēsim. Tā cena ir augsta. Jēzus Kristus asins. Tāpēc arī, ja mēs nākam slavēt Dievu, mēs neatrodam sevi iemeslu Dievam pateikties par kaut ko. Mēs īstenībā sāpinam Dievu sirdes, domāju tā. Jo cena ir Jēzus Kristus asins, un par Jēzus Kristus asinīm, par krustu, mums vienmēr ir jāpateicās. Ja tu nāc pie Dieva ar pateicību, nesāc pateikties, paldies Tev, Dievs, par bērniem, paldies Tev, Dievs, par darbu, paldies Tev, Dievs, kas es paēdu šodien. Sāc vienmēr, paldies Tev, kungs, par krustu. Paldies par tavām asinīm, jo tie, tas vārds Jāņa atklāsums grāmatā, tu esi atpircis, starp citu, tu esi atpirkts no nāves varas, tu esi atpirkts no sātana. Dievs burtiski iegāja visu cenu, pa ko tev bija, uz ko sātans uz tevīm skatījās, ka tu dzīvoji grēkā, viņš bija tiesīgs, viņš bija nopelnījis tevi. Viņam bija tiesības, tu, viņam, tu biji vērks, viņš bija tev nopircis. Tie termini, ko Pāvils, kad viņš vēstulēs rāks par to, ka vērks, ka mēs bijām vedzībā, ka viņš mūs atpirka. Tie termini tādi, ka kādreiz bija vērku, vērku tirzniecība. Kāds bagātāks par tevi atnāca, par tevīm samaksāja naudu, un tu viņam bija īpašums. Un tur rakstīs, ka Jēzus atnāca, viņš atpirka tevi. Viņš būtiski aizgāja uz to vērku tirzniecības vietu un nopirka visus, samaksāja pilnu cenu tad, tad tas, kas pārdeva, viņš pat neko nedrīkst vairāk pretendēt uz to. Nu, patās es nopārdevu mašīnu. Paldies Dievam. Tā arī ir, ka cilvēks priecājas divreiz pa mašīnu, tad, kad viņš nopērk un tad, kad viņš viņu pārdeva. Tas tāds garš stāsts, kādreiz liecināšu par to, bet arī brīnišķīgs stāsts, cik Dievs ir uzticams. Es to mašīnu nopārdevu, es nevaru tagad aiziet pie tā cilvēka. Nē, tomēr tur vēl man, man tur pieder, es iekāpšu tajā mašīnā, iesaidīšos un, piemēram, varbūt būšu pievīlēs vēl un atslēgu un braukšu un redz, viņš man izsauks policiju, man ieliks aiz restēm kā zagli. Tāpat ir ienaidnieks, viņš nevar vairs nākt pie Dieva un teikt par tevi kaut ko. Man vēl viņš pieder. Nē, Dievs saka, es visu cenu samaksāju. Viņi ir mani īpašums. Mans īpašums. Tu esi Kristus īpašums. Pasaka blaks cilvēkam, tu esi Kristus īpašums. <laughs> Jēzus Kristus ir samaksājis ar dārgām asinīm par tevi. Man nav naudas, man nav, man nav, man nav. Dievs saka, nu un, nāc, nāc pie manis.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 Klausīsimies. Klausieties, klausieties uz mani, tad jums būs daudz laba, ko ēst, un jūsu dvēsele atspirdzināsies ar tauku barību. Šeit iet runa par kaut ko ļoti dziļu, mūsu sirdis, mūsu, mūsu iekšējais cilvēks, kas ir ar tauku barību, tas nozīmē pārpilnību, tas nozīmē labi paēdis. Tava dvēsele iekšē Dievs saka, nāciet un klausies uz mani klausies, pievērs uzmanību man, klausies un nāc pie manis. Un tavu dvēseli būs ar tauku barību pabarota. Piegrieziet man savu ausi un nāciet pie manis. Uzklausiet tad, uzklausiet, tad atspirks jūsu dvēseli. Es jums celšu mūžīgu derību, tas ir Dāvidam dotais man žālstības apsolījums. Bēdīgi un grūtsirdīgi. Viss, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Tas vārds grūtsirdīgi ir kāds, kas ir nostrādājies pārstrādājis jēgu un noguris. <laughs> Man liekas, tā ir mūsu paudze, kas ir noskrējusies, kas skrien pakaļ šķietam visām labklājībām, šķiet pakaļ, skrien pakaļ visām naudām, mājām, mašīnām, noskrējušies, noguruši. Bet ja es saku, tiem arī nāc pie manis. Visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Par tiem bēdīgi un grūtsirdīgi. Visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Kad Jēzus sāk mācīt, pirmie vārdi, ko viņš teica, bija svētīgi garā nabaga, jo tiem pieder debes valstība. Dievu nekad nevar atrast tie cilvēki, kuri uzskata un kuriem ir pilnībā pārpilnība, ka viņiem neko nevajag. Jo viņš šķiet, kāpēc, pirms kam Dievs man vajadzīgs? Es pats visu zinu, es pats visu redzu. Bet redziet, Dievs ir tas, kas redz, kas skatās pāri visiem okeānu viļņiem, kā viņš saka psalmos. Viņš redz un ikvienu, kas viņu piesauc. Un piesauc viņu tikai tie, kas viņu vēlās. Vēlās viņu glābšanu, vēlās viņu pestīšanu. Svētīgi garā nabaga, jo tiem pieder debesu valstī. Tev var būt nauda, tev var būt viss kārtībā, bet garā. Dievs saka, tas, kas ir nabadzījis garā. Jo redzēt, viņš arī pretī saka uzreiz, ja tev nav naudas, nāc pie manis. Garā nabagi. Bija tāds stāsts par spitālīgo, Nākošais daļa, es jūs gribu atvieglināt. Tad, tad labi, tu domā, skaties, ok, ja es aicinu mani nāk pie sevis, bet man nav ko viņam dot, Dievs saka, nāc vienalga. Dievs saka, nu jā, bet man ir daudz problēmas, man smagums, man nospiež, Dievs saka, nāc vienalga. Tieši tevi es aicinu, nāc. Tad, tad Dievs saka, nu jā, bet vai tiešām Dievs man grib pieņemt? Vai Dievs vispār kaut kādā veidā ir ieinteresēts, kas pie viņa eju? Ja es saku šeit, es jūs gribu atvieglināt. Griba. Tā ir lab, tas ir labprātīgi, ko Dievs grib darīt tev. Tas ir labprātīgi, ko Dievs grib tev dot. Es gribu. Es gribu tev atvieglināt spitālīgais tajā stāstā, kad pienāca pie Jēzus, viņš šeit prasa tādu jautājumu, viņš saka, Jēzu, ja tu gribi, tu mani vari šķīstīt. Ja es pienāku pieskarās, saka, es gribu. Ja tu šaubies, ka Dievs vēlās tev pieņemt, ka Dievs kaut ko vēlās tev darīt, tad Dievs saka šeit, šodien tev, es gribu. Es nezinu, vai Dievs grib, ka es pie viņa eju. Hmm. Tas ir, Es nezinu, vai Niks grib, ka es pie viņam šodien aiziešu ciemos. Un Niks pazvan, es gribu, nāciet. Uh, yes. <laughs> Saprot to gribēšanu. Ja tā gribēšana, ja tevi aicina, tas nozīmē, ka tu brīvi var arī iet. Dievs to šodien saka, es gribu. Viņa griba ir tajā iekļaut, ka tu var nākt, viņš grib, lai tu nāc pie viņa. Jāņa evaņģēlijas sestā nodaļa. Jāņa evaņģēlijas sestā nodaļa. 35. līdz 40. pants. Jēzus sacīja viņiem, es esmu dzīvības maize, kas pie manis nāk, tam nesauks, un kas man tic, tam neslāps ne mūžam. Bet es jums to esmu sacījis, jūs to esat redzējuši, bet neticat. Katrs, ko tēvs man dod, nāk pie manis, un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu. Jo es esmu no debesīm nācis, lai darītu nevis, ko es gribu, bet ko grib tas, kas manis sūtīs bet tā ir mana sūtītāja griba, lai no visa, ko viņš man devis, es nenieka nezaudētu, bet to celt augšā pastarā dienā. Jo tāda ir mana tēva griba, lai vienam, kas skata dēlu, viņam tic būt mūžīgā dzīve, un es viņu celt augšā pastarā dienā. Šeit notiek dialogs starp Jēzu un starp cilvēkiem. Viņi saka, Ja es saku viņiem, es esmu dzīvības mājas, kas pie manis nāk, un šeit ir tāpat problēma, kas ir tev un kas ir man. Kad ja es runāju, viņš saka, es esmu dzīvības mājas, mēs to zinām, mēs to pieņem. Kas ir dzīvības mājas? Ja es ir dzīvības mājas. Mēs to visu varam pacelt roku un piekrist, un tā tas ir. Viņš saka, un tad viņš saka, kas pie manis nāk, tam nesalks. Tad, tad ja es tev aicinu šodien, nāc pie manis. Un viņš saka, ja tu nāks pie manis, tev nesalks, tev, ne, ne, tev nepietrūks kas man tic tam neslāps ne mūžam. Viņš pasaka šos apsolījumus. Mums šķietam nav problēma šo pieņem, ka tā tas ir. Bet tieši tāpat, kā tas bija šo tautu, un kāpēc Jēzus maina šeit to tekstu, un ko viņš saka, ir ļoti, ļoti būtiski šeit. Kāpēc tad tu nē, ja tu zini? Kāpēc tad, Matīs, tu nenāc pie manī, ja tu to zini? Kāpēc tu nenāc? pie manis. Viņš saka, bet es jums to esmu sacījis un jūs pat to esat redzējuši, bet jūs neticat. Bet jūs neticat. Un šie vārdi nākošie, ko būt, ir ļoti, ļoti atslēga vārdi, ko Jēzus šeit atbild. Redziet, viņš nenosūda šo neticību. Viņš saka nākošie vārdi, katrs, ko tēvs man dod, nāk pie manis. Un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu. Dziļi mūsu visu sirdīs ir atstumtība. Dziļi tavā sirdī ir atstumtība. Tu domā, ka atstumtība ir iemesls ir tavu vecāku vai tavs skolotājs vai tavu draugi vai, vai tavs bijušās attiecības vai tavu ģimene. Tavs pamata, pamata, pamata atstumtības iemesls ir tas, kas notika pašā Bībeles sākumā – Kad Dievs radīja cilvēku sadraudzībā ar sevi, cilvēks nepazina atstumtību. Viņš pazina perfektu mīlestību un pieņemtību. Tad nāca grēks. Un kas bija? Dievs pēc kādu laiku cilvēku no savas svētās vietas, no tās vietas, ko viņš bija radījis, priekš sevs un priekš, viņ, priekš mums un priekš viņa, viņš viņu izdzina un pielika priekšā eņģeļus. Redziet, kopš grēka ienākšanas, kopš pasauli visi cilvēks, kad ko ar Ādams sākot krikta grēkā, ka mūsos dabāt, mūsos ienāca šī mūžīgā atstumtība, mūžīgā atšķeltība no Dieva. Bet tieši šo atstumtību un tieši šo, šo plaisu Dievs sūtīja savu dēlu Jēzus Kristu, lai viņš aizpildītu. Un viņš ir tas, kas aizpilda. Dziļi sirdī grēks ir tas, kas mūs ienesis ir mūsos to atstumtību. Un mūžīgi mēs ar to cīnamies. Bet tāpēc Dievs ir Dievs draudzi, tāpēc Dievs ceļ draudzi, jo draudze ir, ir slimnīca, kur viņš dziedina. Viņš dziedina tevi, viņš dziedina ne tikai caur draudz, viņš dziedina tev caur savu vārdu, caur savu sadraudzību, bet Jēzus nu kopš, jau kopš tu esi ar viņu, viņš strādā pie vienas lietas, lai tev šo plaisu dziedinātu un vairāk un vairāk tevī radītu šo pārliecību, ka viņš tevi neatstumi. Dievs ir teicis, es aicinājis jūs esmu adusai. Ir svēta adusa Dievu tautai. Un šī adus ir miers dvēselē. Un ziniet, par ko miers? Kad tu adusies Dievā. Miers ar Dievu. Pāvils tāpēc arī ļoti uztver romiešiem 5. nodaļa 1. pantā. Tad nu mums, kas esam ticībā glābt, ir miers ar Dievu. Šis miers, ko Dievs mūs, uz kuru viņš mūs svēd, uz kuru viņš tev vēd, ir miers dvēselē, un tā ir tā plaisa, ko viņš dziedina, ko viņš ir jau dziedinājis pie Jēzus kruz, bet arī vēl joprojām līdz dienai, kad tu tiks paņemts mājās, līdz dienai, kad tu būs nonāks debesīm, viņš strādās tieši pie šīs plaisas tavā sirdī. Un daļēji mēs varam to redzēt uh, Mateja evaņģēlijā 17. nodaļā. 17. nodaļa, pirmais, no pirma, pirmā panta, tur tas stāsts par to, ka Jēzus paņem šos dažus cilvēkus kalnā, mēs arī par to esam sludinājis par to kalnu, viņš paņem šos dažus cilvēkus un viņš saka tur tādas lietas, viņš, tas ir, uh, viņš paņem uh, Pēteru, Jēkabu un brāl, viņa brāli Jāni. Šos trīs cilvēkus es paņem, viņš viņus uzved kalnā, un tur pēkšņi es viņam parādās savā godībā. Dievs vienkārši Dievu godību viņš parāda tāds, kāds Jēzus ir, viņi redz viņu. Wow, Un Pēters saka, o, oh, un viņš vēl, ko viņi redz, Mozus un uh, Elijas stāv klāt. Un es, viņš, Pēters saka, o, oh, es celšu jums visiem trim, ļaujiet mums šeit palikt, es celšu jums visiem trijiem teltis. Šajā kalnā mums ir ļoti labi palikt, pā, Pēters saka. Uzcelsim telti, kur mēs mājosim šeit, un būs Mozum viena telta, Elijam un tev, ja es būs viena telts. Un nāk balss no debesīm, kas saka, šis ir mans mīļais dēls, šis ir mans mīļais dēls Tam vēl runājot, kad Pēters to saka, redzi spoža padabes tos apēnojumu, redzi balss no padabes sacīs, šis ir mans mīļais dēls, pie kura man labs prāts, to jums būs klausīt. Un, kad viņi to balsi dzird, viņi pakrīt kā miruši. Viņi krīt uz savu vaigu un ļoti izbijās. Un šeit notiek šie dziedināšana, ko Jēzus tavā sirdī iesācis un ko viņš dara. Viņš, bet Jēzus pienāca pie tiem. Jēzus tuvība, Jēzus tas, ka viņš tuvojās tev. Viņš pienāk viņš tos aizskar un saka tiem, celieties un nebīstieties. Aizskāra un teica, celies un nebīsties. Un šis vārds nebīsties ir atslēgas vārds. Nē, es atraidīts. Tu vairs nekad neesi atstumts no manis. Tev nav jābaidās. Šis aicinājums nāciet šur pie manis arī iet pāri tam. Tavai atraidīšanai, tavām bailēm, tavai ikdienai, kas ir nospiest. Viņš aicinājums arī tai, tavai ikdienai stāv un saka, nāciet pie manis visi, kas esat grūtsirdīgi. Jēzus dziedin mūs šo iekšējos, un bailes nav no Dieva, bailes ir no sātana, Jo pirmo reizi, kad bailes vispār parādās bija, ziniet, kur tas vārds bailes Bībelē pirmo reizi, kad parādās? Tad, kad Ādams krita grēkā, un Dievs nāca pie viņam, un viņš sauc, Ādam, kur tu esi? Ar grēku ienāca atraidīšana un bailes. Baiļa autors ir sātens. Bailes nav no Dieva. Un bailēm pamatā, ja tu iedziļinies, ir šī atradīšana, ka tev liekas, ka Dievs tev atradīs tieši vai netieši. Bet Dieva aicinājums tevi šodien nāc pie manis. Jāņa evaņģēlī 7. nodaļa 37. līdz 39. pants. Beidzamā lielā svētdienā Jēzus uzstājās un saucīja, ja kam slāps, tas lai nāk pie manis un dzer. Atkal aicinājums, nāc pie manis un dzer. Kas man tic, kā rakstos sacīs, no viņam iesplūdīs dzīvā ūdens traumas. To viņš sacīja par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja, jo vēl nebija gara, tāpēc, ka Jēzus vēl nebija iegājis skaidrībā. Kā es zinu, ka Dievs pie tevīm strādā, tāpēc, ka viņš ir Devs savu garu tev, kas mājo tevī. Ja tu vari saukt Jēzus Kristus par savu kungu, tas ir no svētā gara Dieva vārds to saka. Ņemiet uz sevi manu jūgu Mateja evaņģēlī 11. nodaļā. Mācieties no manis – jo es esmu lēmprātīgs un no sirds pazemīgs. Ar šo es gribētu nobeigt. Esmu lētprātīgs, un tad jūs atradīsiet atvieglojumu savam dvēselēm, jo mans jūks ir patīkas un man nast ir viegli. Šo rakstvēt vispār, starp citas, es pieņēmu lēmumu viņu gremot un zelēt, jo uh, Jo man ļoti fascinē tas vārds, tad jūs atradīsiet atvieglojumu savam dvēselēm. Man šķiet, tās ir kā durvis, tur, kurā mēs visi varētu iziet. Un es jūtu, ka tas ir priekš manīm, šīs ir kā durvis, jūs atradosiet atvieglojumu savam dvēselēm. Šajos vārdos vienkārši ieklausīties un vēlreiz, vēlreiz Dievam prasīt, Dievs parād man, parād man, parād man. Bet viņš saka šeit, nā, ņemiet sev man jūgu mācieties manis, jo es esmu lēmprātīgs un no sirds pazemīgs. Ziniet to rakstēt, kur ja es saku, ielūzuši niedri, viņš nesalauzīs, un kvā, kvā, knapi dēloši dāksti viņš nenodzēsīs. Tas ir iesais grāmatās, kad bija par, par Jēzu Kristu, viņš saka, ka viņš ne, nerāsies, viņš nelamāsies. Es atradīšu jums to rakstīt tūlīt. Ielūzu šniedru viņš nesalauzīs itā rakstviet. Dievs tev aicina šodien arī nāc pie manis, un viņš saka vēl kādā ziņā. Viņš saka, ielūzu šniedru, kvā, knapi, knapi degošu oglīti viņš nenodzēsīs. Tas nozīmē, ka viņš ir lēnprātīgs. Tā arī ir. Viņš pieiet pie lietām lēnām. Šī ielūzusī niedru un šī oglīte, kas knap kālo divas lietas. Viena no tām ir salaustība un nespēks, garīgs nespēks. Vājums. Varbūt tu šodien jūties salausts. Varbūt tavā dzīvē notiek lietas, kas tev salauzuši, varbūt vai šķiet tu esi ielūzis. Ne Dievs pie tevīm tojās, viņš saka, es, es es, kad nāku pie tevis, es, es nāku savādākā veidā. Es pieeju lēnām. <laughs> un viņš nesalauž līdz galam, ja? Un to knapi, knapi degošu oglīt, viņš ne, nu, jau redzēt, ja tu pie, pieskries ar ātri, ar tādu vēju, pie, ar savu pieskries ātri pie tās oglītes un nodzesīs tad. Bet viņš pienāk lēnām. Ja es pienāk lēnām pie tevīm. Tātad arī tavā salaustībā un tavā vājumā, varbūt tev ticība šodien nav stipra, tad Dievs tev arī saka, nāc pie manis un mācies. Viņš saka, mācies no manis, jo redz, es esmu no sirds pazemīgs un lēmprātīgs. Tāds ir mūsu Dievs. Un saistībā ar šo es gribu iedrošināt arī tev un, un sevi, ka katru reizi savā situācijā un katru reizi, ka mēs esam viens ar otru skatāmies, arī uzturēt šo lēmprātību Jo ja Jēzus nepieiet pie neviena cilvēka ar kādu steigu vai ar, ar asumu vai, vai, vai neapdomājot, tad viņš arī aicina mūs. Ja tu skaties uz savu situāciju, ja tu skaties uz to otru, nē, es as, nē, es pārāk ātrs, bet mācīsimies no Dieva būt pazemīgi, būt lēmprātīgiem. Amen? Nāciet šur pie manis, tas tas galvenais aicinājums. Vairāk un vairāk es dzirdu. Tad tu atradīsi atvieglojumu savām dvēselēm. Jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Kurš vēlās šo atvieglojumu? Es vēlos. Nāciet pie manis. Es nedomāju, ka tas ir tāds vienreizējs pasākums. Man liekas, šī nākšana ir jāturpina visu laiku. Dievs saka, savā salaustībā – savā vājumā, savā nabadzībā, savās grūtībās, savā steigā, savā skriešanā, ka tu esi nospiests ar kaut kādām lietām, savā nospiestībā. Katrā šajā situācijā stāv šie vārdi, nāciet pie manis. Nāciet pie manis. Iesim pie Dieva, amen? Iesim pie Dieva. Es gribētu aicināt arī vakarēdienu. Nu, šodien būs vakarēdienas. Un tas jau arī tas, kad Jēzus aicina mūs pie savu galda. Jēzus mūs aicina pie savu galda. Tas ir tas aicinājums. Ir tāds brīnišķīgs stāsts, ka pa vakarēdien es ļoti bieži, kad vakarēdien ziniet, kādu stāstu es Bībelē atceros – Mefibošets ir tāds vīrietis, kas bija Saula dēls. Un uh, viņš bija kropuls, tāpēc, ka māte, ka viņš bija maz, viņš bija bēgus no kaut kādiem karavīriem, viņa bija nometus viņu kalponi, viņa bija, viņa bija nesus, un viņa bija nometus, viņam bija kropuls kājas. Un kad Dāvids kļūpa ķēniņu, viņš interesantu lietu izdara. Viņš pasaka, atnes, atvediet pie manis mefi, mefi, Mefibošetu. Un lai viņš sēž pie mana galda. Tāds ir Jēzus Kristus. Sauls jau Dāvidam bija ienaidnieks. Sauls centās Dāvidu nogalināt. Visu laiku viņu vajāja, šausmīgi izturējās pret viņu. Šķiet, Dāvidam kļūstot par ķēniņu, vienkārši vajadzētu noslaucīt visu, kas ar Saulu saistīts no zemes virsas vienkārši noslaucītu, to atriebību, bet nē, tā ir Kristus daba, tā ir Kristus sirds. Kas saka, labi, tu esi rīkojies šādi pret manis, un tu īstenībā neesi nekam vērts. Jo tā arī šis cilvēks savā dzīvē dzīvoja. Pēkšņi viņš sēž pie ķēniņa galda. Un tur rakstīts, ka viņam tik dots tāds, nu, priekšauts, ka viņš sēdē vienkārši kā ķēniņš pie ķēniņa galda, tur patās, ēd visus tos labos ēdienas. Un iedomājieties, kā viņš jutās – kas es tāds esmu? Es vienkārši sēžu pie šī galda, nekur ir ķēniņš, viss šīs valsts ķēniņš, visi šie galma ļaudis, rojāls personas, VIP personas, ja. Un es sēžu pie viņa galda. Tā Dievs tev liek šodien pie savu galdu. Ko Mefibas šeit varēja? Kāds bija labums, ko viņš deva Dāvidam? Nekāds. Nekāds, nulle. Tas, ka viņš sēdēja pie galda, bija tīrā un absolūtā žēlastība žēlastība, labsirdības, žēlsirdība no Dāvida puses, tādi žēlsirdība un, un aicinājums tev nāc pie galda. Nāc sēdies pie galda. Un ja tu šodien negribi nākt, un šis aicinājums ir katram Dieva bērnam konkrēti, kas ir pieņems Jēzus Kristus par savu glābēju, kas atpliecina viņu par savu kungu un seko Jēzum Kristum. Un šis aicinājums, un ja tu šodien esi tāds Dieva bērns, un tu nenāc pie šī galda, tad es tev aicinu apdomā. Vai tas ir pareizi? Jo, ja tu nenāc, vai tas pamats, kāpēc tu nenāc, nav tavu lepnība, es neesmu nopelnījis neko. Tu nevar nopelnīt neko. <laughs> Es nevaru neko nopelnīt. Es nevaru izpelnīties šo žēlstību. Nevar. Tāpēc, bet Dieva aicinājums to šodien paliek, tāpēc nāksim pie Dieva galda apdomāsim savās sirdīs, nāksim individuāli, katrs pie viņu visu kopā. Dievs, paldies Tev par to, ka Tu man aicini šodien. Šeit es esmu, Dievs. Maini mani, tīri mani. Es esmu Tavās rokās. Sveicināšu. Varbūt mēs varam piecelties. Dārgais debes tēvs, es Tev pateicos, ja es par Tavu aicinājumu nāciet šur pie manis visi, visi, kas esat grūtsirdīgi Un tu aicini mūs šodien arī pie savu galdu, un mēs nākam pie tavu galdu tādu, kād mēs esam dzīvēs Dievs. Mēs nākam dzīvēs Dievs un Tev lūdzam. Un pirmkārtām mēs nākam ar pateicību. Paldies Tev, Dievs, kāda arī šim galdam tā cena bija samaksāta. Un ir samaksāta, ka mēs Tev varam nākt un baudīt bez maksas. Bet tāpēc mēs novērtējam šo cenu, mēs novērtējam to, ko Tu esi darījis, mēs novērtējam visu, ko Tu esi darījis. Paldies Tev, Jēzus. Paldies Tev, Jēzus. Tiešām svētī šo laiku, ka mēs nākam, lai tas katram vienam ir par svētību, ka mēs varam būt pie Tavu galva dzīvais Dievs. Paldies Tev, kungs. Jēzus Kristus vārdās lūdzu. Amen.